U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe – kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Svi će pute biti zatrpani Ostaje samo put vjernika Ostaje samo put vjernika vjernika. Posjetite nas na www.fazonislama.com www.fazonislama.com pozivajmo sve redom. Nemojte se bojati. Nemojte se bojati, Allah je ona desno hoće. Allah je mudar. Allah ne dozvoljava da se ova dava gazi. Allah neće dozvoljati da se ova dava gazi. Ovo je dava Muhammed alaihi sallatu A nije dava kukavica i oni euro, europejaca, nema Allah. I želimo muslimane pred Allah se dava po uzoru na prvu generaciju muslimana. imajštinom i unutrinom i snagom i imanom i požrtvovanošću i borbom za Allah uzdižanje Allahove tebare te tala vjeru. من الصفقات ومضيت أعدوك الجواد بأفقها مستثمرا برياضها أوقاتي جامع نمر برات حلقاتنا أنعم بها والله من حلقاتي في جامع نمر برات حلقاتنا أنعم بها والله من حلقاتي قد أشرقت بالذكر أشرقت جودي نهضة الفوق فوق الفوق تمض لديك kažu za nas, političari su krivi što je poplava, ma nemoj, vi ste i onako da narod. Šta ima predsjednik politike sa vodom? Šta ima predsjednik federacije sa poplavom? I pogledajte koliko nisko ljudi, kako ništa ne odmišljaju, zašto braću i sestre? Zato što se obraćaju svojim bogovima, nije tebi ni Allah kriv, ne ozobila, nego su ti krivi tvoji grijesi. Pa nećeš da priznaš i pokazuješ svoj kibur, svako mi je kriv i država i ministarstvo financija, i socijalne službe, i ovi, i oni, i federacija, svi su mi krivi, samo nisam ja. Ma nemoj, tvoju je kuću potopilo, tvoju kuću je ušao muj i smeće, da samo par sekundi iz ljepote u kojoj si uživaju u restoranima kojima ste jeli i pili i zabavljali ste i kurvali i kockali za samo sekundu gotovo. dolazi iz prljavština da odnese ono što je bilo prljavi od toga. A vi ste mislili da je čisto. منطلقاتي وربيحت فيها أثمن الصفقات ومضيت أعدو كالجواد بأفقها مستثمرا بريح Odakle ono onolika voda na drini? Odakle, braću moja, ono onolika voda?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 Jedinom istinskom božanstvu koje zaslužuje da mu se i bade čini, a on je Allah tebara kevodala. Njega slavimo, njega veličamo i od njega oprost i uputu tražimo. I neka salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, Muhammeda, ali i selatu na selam, njegovu porodicu, njegove ashave i sve one koji njega slijede i koji će njega slijediti do dana sudnjeg. A zatim, poštovani džemate, Allahu poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, koji ne govori po hiru svome, govori istinu, kojima se danas, nažalost, mnogima takva istina ne sviđa. Ali Allah te bare će o obećao da će ova knjiga, Kur'an i sunet njegova poslanika davati iste plodove ko što je davala onim prije nas. Samo je do onih koji veruju. Samo je do oni koji žele da veru plodove i oni koji žele da miješaju mulj i ono što je čisto. Uzvišeni će sigurno odbaciti i odvojiti ono. Nekom stavljamo što, što prlja njegovu vjeru. Zašto? Da bi je sačuvao čisto. I on se obavljeno na to. Allah potanih salavi se nam kaže u hadicu koga bilježi Buharija i muslim od Ebu Hureyre radijallahu anu neće nastupiti sunji dan. Sve dok ne nestane znanja, poveća se broj zemljotresa, vrijeme se približi, prošire se smutnje iskušenja i prošire masovno ubijanje. Ovo govori ko? Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam. Vremena u kojima živimo, nakon obreda hađa, nakon što su se muslimani vratili od Allaha se bare će votala, to je njegovog propisa, inšala kao od majke rođeni. Kako smo i govorili, kako smo govorili svim zulumčarima, sad se pričuvajte, nakon hađa ugledat ćete dove muslimana. Ugledat ćete kako Allah te bare će votala, ispunjava dove muslimana. A to je, vi vidite danas, u jednoj državi led, u drugoj snijeg, u trećoj 60 stepeni, u četvrtoj minus 30, minus 40, ovde u Bosni poplove. Šta se ovo dešava? Zašto se ovo dešava? Kontum hajre umeti, ohrižet len nas. Vi ste najbolji umet koji se ikad pojavio. Naređujete na dobro odrećate zla. Ovo je ključ problema ovaj narod i nosioci istine ne žele da pozivaju ljude u Allahovu tebare kevo ta'ala vjeru. Kad kažem ne žele, mislim da mnogi žele, ali na samo sebi, sebi svojstven način. Ne žele da upute ljudima kritiku. Jer su se oglušili u naredne gospodara tebare kevo ta'ala. Zašto to rade? Zašto ne žele? Ne rade to iz dvije stvari mudrosti u davi ili kukavičuka. Jer kaže, može ti se naljutiti onaj kome naređuje sa dobro, a odračaš od zla. A, nećeš njemu da kažeš, jer će se on naljutiti. A šta je sa Allahom te bare u tala? Razmišljaš li ti o njemu? Da će se uzvišeni naljutit i zazvaćeš srbu svoga gospodara zato što ljude ne upozoravaš. Šta je Bosna očekivala nakon Torabija, nakon mušičkih ideologija, nego da se polako približava kazna? Šta Bosna očekuje? Rat je bio samo opremena. I još uvijek, Allah te bareke u teana, ove džanje što su pod vodom, ova stanovništa što su pod vodom, ove kuće što su pod vodom, su najbliži gledci kojeg poslanika, To je njegovog naroda, Nuh ali i celatu ostalam. Najbliži su njemu. Grijesima naroda, a Allah najbolje zna koliko ima. Pa danas mnogi ne žele da upozoravaju narode. Na šta? Kažu, ljuti će se na mene. Moram čekat povoljan moment. Ovo i nije isključeno u davi. Ali kada je u pitanju tevhid, nema tu momenta, rođu moj. Nema tu odugovlačenja. I gledaj šta uradiš. Ako ne pozoveš ljude u islam, ne kažeš im jasno i glasno da te je Allah uputio samo da si njegov vojnik i robi nići više. I da pozivaš samo jedinu ispravnu vjeru. I pozivaš u robovanje samo jednom Bogu, jer više Bogova nema. A on se zove Allah i da je sve ostalo batil, da su svi zakoni batil, da je samo Allahova vjera spas, ne samo za muslimane, nego za cijelo čovječanstvo. Međutim, neću pozivat komšiju, niti ću mu ovo reći, jer će se na mene naljutit, a onda ću spriječiti puteve dali. Kakav šetanski prilaz. Uradiš i te kako opasan gre. Uradiš grije zbog kojeg Allah obećava da će zamijeniti narode. Ako ne budete od oni koji pozivaju na dobro ili odračaju od zla, ako ne budete u bolišli, a davaj džihad, kaže Allah će dovesti narod koji on voli i koji njega voli. Pa ako voliš Allaha, zašto onda ne upozoravaš na njegovu kaznu? Stite te tere ili Jovana Nećeš da kažeš komši ili bratu ili majci ili sestri, jer će se ona kao naljutit na tebe. I uradiš dvije katastrofalne greške. Prva, ako to nećeš da uradiš, u ime koga to ne radiš? Kaži nam, u ime koga nećeš da podivaš Allahu? Jer mora biti nije rođo moj. Nećeš zato što se ona ljuti. Evo zbog čega ti to nećeš. Druga, drugi grije, puno pati od prvog, jeste da to nećeš da uradiš, jer će se na tebe komšija na ljudi. Gledaj šta si uradio. I gledaj šta je uzrokom da će te Allah zamijeniti drugim narodom. Ti ako ne pozivaš Allahu, radi nekog moraš ne pozivati. To je nemoguće. Nećeš da se ne naljuti ova ili onaj. Islam nije vjera sakrivanja. Islam nije vjera plaćanja dinara i dirhema. Islam nije igra i zabava. Islam nisu šehvete. Islam je ilom je hrtu nekom dinakom. Vetan tu alekom nigmeti ti moraditom olik islana dina. Danas sam vam vašu vjeru savršio. Kaže naš gospodar. Za te da kažeš za ti on gospodar. Za te da kažeš da te on šalje da pozivaš ljuda u robovanje njemu. Stig je samo onoga koji ne zna šta znači biti musliman. Stig je samo onoga koji ne zna šta je dženet. Jer u džennet se ne ulazi za sofrom. U džennet se ne ulazi u kancelarijama. U džennet se ne ulazi prodajom Allahove vjere. U džennet se ne, udari, ne ulazi sakrivanjem Allahovih propisa. I onda se čudimo zašto sve plavi, zašto je snijeg, zašto sve mrzne. Polahko, inša u teala. Polahko. Nadamo se, molimo Allaha i dozivamo ga za svjedoka da smo među oni i od oni koji se pelju na nuhovu lažu, da budemo od oni koje neće zahvatiti ove poplave ili valovi. Allah molim da bude tako i molim Allah da nam ukabuli naše ibadete i molimo Allah da dvare kevo tada, dozivamo ga za svjedoka da smo pozvali u jedinu ispravnu vjeru, vjeru Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, a nije Mustafa i ne znam koga levo. To nas apsolutno ne interesuje. Jer moramo poneti dokaz protiv sebe, ako ne budemo govorili. Mi ćemo biti najgori umet. Kuntum hajra umet i ohriđak li nas, kaže uzvišeni. Vi ste najbolji umet. Pa onda opisuje, zašto ste najbolji umet? Pozivate na dobro, odvraćate od zla. To je najbolji umet. To je umet koji zarađuje džennete svoga gospodara. A nije umet I zapamti, brate, nije ti brat onaj koji te gleda da griješiš, a ne upozoravate. Wallahi, nije ti brat. Tako mi Allaha, nije ti brat. Brat ti je onaj koji te savjetuje Allaha radi. I kaže ti, o narode moj, pozivamo vas da vjerujete u Allaha, da samo njemu robujete, robujete da činite i bade samo njemu, onda neće biti poplava, neće biti leda, neće biti ratova i šalautara, ratova u kojim će samo muslimani praviti nišane svaki 500 godina. Ne valahi. Mi pozivamo Allahu te bare kevotala. Nemamo kone drugom pozivati. I na tom pozivu, ako ti je sladak, pa ima višta bolje. Zar treba da te bude strah onih koje je Allah sve stvorio? Zar treba da te bude strah stvorenja? Pa šta je sa tvojom akidom? Zar da te bude strah stvorenja? Pa bježeći da te oni ne kazne i prodaš svoju vjeru, pobjegneš Allahovoj kazni. A njegova kazna je strahovita i volna, braćo. To je džehennem. Džehennemska vatra. Da nam je da uđemo nekako, da budemo umet ili narod koji je bio zapančen po svojoj pronicljivosti, po svojoj pameti, po svojoj mudrosti, po svojim novotarijama, po svojim izmišljanjima, kako su nam mozgovi. I te kako pametni i gledaju šta smo zapali. Gledaju šta smo zapali. Odakle onolika voda na drini? Odakle, braću moja, onolika voda? Valahi! Valahi! Wallahi od grijeha nisu se opametili ni jednu jedinu sekundu. Ne opamećuje se narod. I da je ovaj narod napada vlastitu vjeru. Ruga se svojoj vlastitoj vjeri. A mi, ako budemo šutili i ne budemo im pokazali šta je Allahova vjera, Wallahi, Wallahi, naće Allah prvo uzrat u zemlju. Naće Allah prvo uzrat u zemlju. Vi znate predaju, kada se Allah te bareke u tala šalje meleka da uništi narod i tamo dvojica pomožnjaka kaže uzvišeni prvo njih. Hoću prvo njih. Jer su šutili, nisu govorili. Dokad treba da šutimo? Zad da šutimo narodu koji čini širka lahu. Ma kakve novotarije? Kakve novotarije? To je kod njih postala prošlost. Mislim na novotarije koji ne izvode iz To je kod njih postala prošlost. Ljudi robuju svakom i svemu i svačemu samo reče Allahu te bareke o tada. I onda kaže, otkud mi ovakve poplave, otkud mi ovako, čitav život sam radio, sve je uništeno, zahvaljuj Allahu što si još živ, pusti i metak bolan, hvataj sebi pouku, zahvaljuj Allahu što te ostavio da još razmišljaš, a on i dalje plaće za imetkom, Šta ću ovdje mi krevet, ovdje ovo, ovdje ono. Pa rat je sve uništio, evo nas. Rat je sve uništio, jesmo li se opametili subhanala. Zar hoće neko da se ujedinimo oko poplave, jeli? Da se ujedinimo oko greha, valaj čisti smo od toga. Valaj nećemo u te žemate, valaj nije nam niko naredio, niti smije ko nared, da pravimo, serviramo i ulazimo u žemate grešnika, pa čekamo da nas vode nose, ne valaj. Pravit ćemo nu, lađu, Nuh alaih salatu veselam, Ibrahim alaih salatu veselam, Salih ali alaih salatu veselam, Šuajba, Ica alaih salatu veselam. Njihove lađe ćemo praviti i lađu Muhammeda sallallahu alaih salam. Ove lađe neće mišljala od jala potopiti se. A oni koji budu ušli u ove lađe i krenuli da buše ove lađe, vallahi, vallahi ćemo istirat napolje. Istina ćemo ih napolje, jer ne želimo da tonemo sa njima. Mi želimo da ove lađe budu ponešene ka rijekama dženeta. Mi želimo da ove lađe, to su lađe koje je ostavio poslanik sa Allahove reveselem, na jasnom danu nas ostavio, na jasnoj vjeri, na jasnom islamu, na usavršenoj vjeri, kojoj se ništa ne smijeli dodatni oduzeti i da se penjemo na te lađe, da ne budemo sa ovim narodom koga od vjere interesuje samo da mu je ime Muhammed ili Omer. Allah molim da nas u tome pomogne. Ljudi ne hvataju, braćo, pouke. Ne hvataju pouke, samo gledaju i kažu danas, političari su krivi što je poplava. Ma ne nemoj, vi ste i onako nepravedan narod. Šta ima predsjednik politike sa vodom? Šta ima predsjednik federacije sa poplavom? I pogledajte koliko nisko ljudi, kako ništa ne razmišljaju. Zašto, braćo i sestre? što se obraćaju svojim bogovima. Zato što se obraćaju svojim bogovima. Kaže, ovaj Bog je kriv što je kod mene ovako. Na vallahi, nije tebi ni Allah kriv. Ne ozubila, nego su ti krivi tvoji grijesi. Pa nećeš da priznaš i pokazuješ svoj kibur. Svako mi je kriv. I država, i ministarstvo financija, i socijalne službe, i ovi, i oni, i federacija. Svi su mi krivi, samo nisam ja. Ma nemoj. Tvoju je kuću potopilo. Tvoju kuću je ušao mulj i smeće. Za samo par sekundi iz ljepote u kojoj se uživaju u restoranima kojima ste jeli i pili i zabavljali ste i kurvali i kotkali. Za samo sekundu gotovo. Ulaze mulji, mulj dolaze mravi, žade, skakavci, pijavice, ribe, dolazi prljavština da odnese ono što je bilo prljavije od toga. A vi ste mislili da je čisto. A vi ste mislili da je čisto. Valahi, braćo, savjetujem sebe i vas, pozivajte Allahu, ne nemojte da vas bude strah nekog ili nečega. Pozivajte Allahu, ovaj život je kratak, da se opravdamo Allahu, možda Allah i sala u teada našim radom i zalaganjem i trudom za njegovu vjeru spasi ovaj narod. Možda budemo sebevi da se spasi narod Kaže, i Allaha molimo da ih uputi na pravi put. Allaha molimo da ih uputi na pravi put. Da znaju i neka znaju da im nismo neprijatelji u Allahi kada u pitanju pozivanje Allahu. Mi hoćemo i volimo da svi ljudi robuju Allahu. To nam je cilj da svi ljudi klanjaju Allahu Tebare Kevotahala, da nema razlike političar od običnog pesara, da nema razlike bogati i siromaha, pa kad stanemo u safove, ne može za tebe biti rezervisano mjesto, rođo moj. Ne može, vallahi. Kraj tebi ima da stane i siroma, kraj onog milionera. To je islam, to je din. Ne želimo da se poznajemo, nema prednost arapa nad arapom, Nema, vallahi. Ovu želim nuditi ljudima. Ovo nudite ljudima. Ko će uzeti nek uzme, ko neće, ne mora. Ne upućuješ ti. Ne upućuješ ti. Ali požurite sa pozivanjem, braćo. Požurite sa pozivanjem. Allah te da bareke votala nešto hoće. Allah, Allah i nešto sprema. Nakon to rabija u Bosni ubrzo dolazi kazna. Dolaze vode, ruše se brane, pucaju zemlja, idu klizišta, tomu kuće u zemlju. Nešto se sprema, Allahi. Wallahi nešto se sprema. Onaj ko je rob Allahu zna dobro da uzvišeni sprema narodnu kaznu. Ali gledajte šta je ovdje sve milost Allaha se vare kretala. Još nijedna žrtva nije pala. To je naš gospodar koji je milostiv. Nije ih ubio još nijednog. Nije im poslao na neka smrti, nego im pušta. Opet pušta, ne bi se pokajali. I onda, kada narod odbije Wallahi, kad zasluži kaznu, Allah će ga utrat u zemlju. Wallahi, Allah će ga utrati u zemlju. Ne zato što to ni hoće, nego što je pravedan i što taj narod više ne zaslužuje da hoda njegovom zemljom. Kaže Nuh Ali Salam, gospodaru moj, ne ostavi ni jednog nevjernika. Ne ostavi ni jednog nevjernika na zemlji. Sve ju uništi. I gospodar prima njemu dove. Jer Nuh Ali Salam ne govori po svome hiru. Vidi da ne ide. Vidi da ovi ljudi neće. Zato, braćo, nudimo ljudima milost. Ojmo jer se nakila rahmetali lalmin. Dajmo i milost. Naše da govorimo. Naše da upozoravamo. Naše da pozivamo ljude. Nemojte praviti nekontrolisane poteze. Pozivajte Allahu te bareke motala. Naše je dava. Sad je dava i sabur. Pozivajte, ne smijete biti kukavice. Nemojte misliti ako te neko složi šamarom ili pljune što si ga pozvao u tevhid. Nisi u ništa izgubio. Nisi ništa izgubio. Ovo ne znači da trebaš hoda ponižen. Ko Kome peti šamarom ti kažeš hvala i da iz druge strane. Evo Allahi. Ali pozivajmo Allahu. Možda Allah te vare kao tala. Ne možda. Sigurno. Ako ništa sigurno će ukabuliti naša, naši badete i na sudni dan dolazimo sa dokazom protiv naroda. To nam je cilj na ovom svijetu. Alhamdulillah. Alhamdulillah i rabbi lalemin والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah تبارك وتعالى kaže, braćo, da neće promijeniti stanje naroda dok se narod ne promijeni. Neće promijeniti stanje naroda dok se taj narod ne promijeni. Omer ibn Haddad, samo se Medina malo zatresla. Kaže, tani u ime Allaha. Ne trebaju muslimanu se izmolozi. Ne trebaju nam kompjuteri da skontamo zašto se zemlja trese u Allahi. Ne treba nam ništa. Samo kaži stani u ime Allaha. Jer je sve Allahovo. On je vlasnik svega. On radi šta hoće. Njemu ne mogu ništa. On daje kišu. On oživljava zemlju. Stvara ljude. Sve stvara što vidimo što ne vidimo. On je vladar svega. Stani zemlje treš u ime Allaha stani. Pa kaže Omer. Okupio je muslimane ako stane kaže još jednom. Ako se zatrese ja ću vas napustiti. Ja ću vas napustiti. Sad bi mudraci rekli, nemoj napuštat svoj narod. Kako ćeš pobjeći od njih? Wallahi, obavezno nam je da bježimo od grijeha. Obavezno nam je da bježimo od grijeha. Ni jedna budala neće odnest majstoru koji ne zna da pravi. Ti mu kažeš da mijenjivi karburator, on uzom na soli udara pošajni. Ti si lud! Neću ti više nikad doći, budala jedna. A mi svjesno, ovo je dunjalog, braćo, svjesno hoćemo sa fatitima, sa grješnicima da pravimo džemate i da im se ulizujemo i da im tako šutimo jedno izvjesno vrijeme. Jer ako im kažemo, znamo da će se naljutiti, ako im kažemo kakav je šarija maturidija, Mohamed sallallahu alaihi sallam je poslanik, hajdemo se okupiti oko njegove riječi, e onda ćemo dobiti protivnike, a mi kao bajari, čekamo negdje u prikrajsku, čekamo svoj pogledan moment, pa da kažemo jade, pravu riječ, na pravom mjestu i u pravo vrijeme. Dok nas ne satanu. Ne vallahi. Ne vallahi, mi nećemo da budemo džema grešnika. Zato dolimo Allahu te bare kevotala svakog petka i svakog namaza i svake noći da nam grijehe oprosti. Molimo ga da nam oprosti grije, da nas ne kazi sa narodom nevjedičkim. Allaha molimo da nam grijehe oprosti, da nas ne kazni sa narodom, narodom nevjeličkim, sa narodima kroz vjere ne zanima apsolutno ništa. I kada im dođe melek smrti, onda će vidjeti šta su uradili. Kada budu, ja neće nikud u turaba, kada nas sunje dan kaže da sam Bog dom zemlja ostao, da me Bogdom mala nije ni proživio, nikad će čovjek sam sebi da sam Bog dom zemlja ostao, iako se u kamuru još kažnjava. Zašto pa sad su strahote, sada je vječnost, više nema povratka da pozivaš. Pa će ih uzvišeni, toliko ste se rugali mojim poslanicima i onima koji su vas pozivali, toliko ste se rugali da ste na mene zaboravili. Pa uzvišeni im kaže, vaša obratnost sada prema samima sebi, Allahova obratnost, kad ste bili pozivani pa ste odbili ovdje na zemlji, je veća od vas prema vama, od vaše obratnosti sada u džehennemu. Oni su odvratni Allahu te bareke o tala. Zato, braćo, pozivajmo Allahu, pozivajmo Allahovom džematu, ni ovom, ni onom, Allahovom džematu, taj poziv će biti podržan od Allaha te bareke o tala. I uzvišeni neće dozvoliti da se ovaj poziv ugasi, jer znate dobro, do sudnjeg dana, neće uzvišeni dozvoliti da se ovaj poziv i ova dava i ovo buđenje ugrati do sudnjega dana. Ako ne budeš htio ti, tvoje vrijeme za mudrovanje će biti izgubljeno. Idi i mudruj, uzvišeni će dovesti one koji su prvi i uvijek prvi. One koji jedva čekaju da izađu na ulicu da pozovu njemu te bareke od Uzvišeni će dovesti ljudine koje ćeš ti gledat kako pozivaju, a ti nema snage od svog mudrovanja više i da kažeš selam aleikum. Kako li nešto drugo? Nemojmo sebi ovo dozvoliti braću. Jedan je život. Džernet i džernet. Ovdje smo da se opredjelimo. Ovdje smo da se opredjelimo. Koju skupinu ćemo pomoć? Ne moju, ne ovu, nego skupinu Muhameda sallallahu i sallam. Nemojmo se zavaravati. Nemojmo se zavaravati brojnošću ni ovim, ni onim, nego krenimo i vratimo se stadi ispravni predsjednika, pa ćemo naša razmimo ilaženja svesti na najmanju moguću mjeru. I vidjet ćeš, ako nam bude isti cilj, a to je pozivanje Allahu, bez obzira šta i kakav način metod imali, vidjet ćeš da Allah tad neće naša srca rastali, jer ćemo svoje razmimo ilaženje svesti na najmanju moguću mjeru. Mjeru. Na najmanju moguću mjeru. Zato što pozivam Allahu. Ali ako ja pozivam Allahu i sunetu, a ti ovom statutu, farti ili ne znam kome, Allahi putem srca. Tako mi onoga u čijoj ruci moja duša, ta srca će odmah puknuti. Zato što uzvišeni neće spojiti srca na zabudi. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, moj umet, moj umet se neće nikad ujediniti na zabudi. Ovo vam kaže imen imama, naš poslanik, Ako mu vjerujemo, hajmo spravne stalo u djelo. Ako mu ne vjerujemo, onda ćemo raditi suprotno, a se nećemo jedin. Definicija je jasna, kristalno jasna i slatka. Usavršena vjera, uzmi je i bori se makar bio sam, kaže Allah te barake u tala. Bori se makar bio sam. Gradimo svoje rađe, gradimo žemate, pozivajmo sve redom. Nemojte se bojati. Nemojte se bojati, Allah i Allah nešto hoće. Allah je mudar. Allah ne dozvoljava da se ova dava gasi. Allah neće dozvoliti da se ova dava gasi. Ovo je dava Muhammed alaihissalatu wasalam. A nije dava kukavica i oni euro, europejaca, nema Allah. I želimo muslimane, to je Allah te bare kretala po uzoru na prvu generaciju muslimana. Ima istinom i unutrinom, i snagom, i imanom, i požrtovanošću, i borbom za Allah, uzizanje Allahove tebare kretala vjeri. Koliko god, huvanedi, el رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون On je poslao poslanika ko Allah te bareke wa ta'ala sa uputom wa dinil haq sa jasnom vjerom sa istintom istinom da bi je šta uzdigo iznad svih vjera a ne da bi je ponizio vallahi Ne da mi je ponizio, onaj znači ko ponese ovu vjeru. Uvele di, arsele resulehu, bilu hudave, divin, hak. Ko ponese ovo, braću moja, Allah će ga udivu tako mi njega jednu. Allah će ga udivu tako mi gospodara tjave, ali ko ponese njegovu vjeru. Allah će ga uzigni. A ko ponese tuđu i vjeru zabluda i vjeru djedova, Allah će ga poniziti. Objavio si rad Allahu te barake od tala. Molim Allah te barake od tala da uputi ovaj narod. Molim Allah te bare i otala da naredi volji da se povuče. Molim Allah uzvišenog da uputi ovaj narod na pravi put. Allaha molim da je uputi pravi put. Allaha molim da izvede iz robovanja ljudi u robovanje njemu. Allaha molim da je uputi pravi put. Gospodar moj uputi ovaj narod. Spati i kazne Pošteni gospodar moj, uputi, daj im priliku gospodaru moj, učini da budemo sebe njihove upute. O gospodaru nebesa i zemlje, stvoritelju naš, molimo te na ovome danu petka džume, ali sumnata lođenata, molimo te mi, danas, muslimani u Tuzli, možda čitavom svijetu, nemoj kazi ovaj narod, uputi i napravi put, podaj im svoju milost, daj im ono što mi osjećamo, jarab, daj im ono što mi osjećamo svojim prcima, ljubav za šehadetom, daj im da vide i jasno razlučiti istinu od neistine. Poštedi nas ruži djela. poštedi nas ruži postupaka, pokrij naše sramote, pokrij naše sramote gospodar naš, pokrij naše grije oprosti nas. nemoj nas izvesti gospodar moj, iz ovog mešćina od tuzlija da nam grije ne oprostiš, volimo te tako ti tvoje veličine, O gospodaru nebesa i zemlje, podari nam čestit porod, podari nam čestit porod, podari nam čestitu djecu, koja će se uvesti na sebe pusali i podari nam da budemo od onih koji će uzeti svoju riječ na zemlji, bez imalo straha. I posljedna dova je, alhamdulillah, rabbil alamin, alhamdulillah. كالجواد بأفقها مستثمرا برياضها أوقات يزور ضميدي اسمعي ليلي نشيدي svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika. هبت رياح عاصفة هبت رياح عاصفة على الحياة الخاطفة هبت رياح العاصفة على الأيادي الخاطفة واقتلعت جذورها مع السيول الجارفة واقتلعت جذورها مع السيول الإيمان هيا نرفع القرآن هديا إخوة الإيمان www.pautal.com فمن العار علينا أن يعود Soba put vjernika. Govor onih koji se ne skrivaju reći riječ istine pred nepravednim vladarom. وبحب الرسول أحمد Znajte, mi ne nudimo lahku zaradu, niti sigurno radno mjesto, samo put istine, put vjernika. Isti onaj put kojim su prolazili svi Allahovi iskreni robovi. Na portalima www.stazomislama.com i www.esume.com vam nudimo islamske teme informativni materijal, bahana video i audio, downloaden arhive, Kur'an i tefsir, akida, fit, zanimljivosti vezani za stanje islama i muslimana i još mnogo, mnogo toga. سلم على طه التهامي وصاحبيه ودعيلي ودعيلي وديلي سلامي يا رايح للحرم ودعيلي وسلملي على هادي الأمم Istinski naslednici vjerovjesnika koje ne možete čuti sa novotarskih nego samo sa sunnetskih mimbera. انظر للكعبة محلاها نور وجلال يغشاها انظر محلاها نور وجلال يغشاها يحرسها ربي ويرعاها اذكرني أمامها وادعي لي وادعي لي وادعي لي Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Đelešanog uzvišene riječi. www.pautalk.com Soba put vjernika. Soba put vjernika.